holka zlatá, boubelatá, dej mi salátku. Kdybych já ho smutná zala, nemám zahrádku. Kdybych já ho smutná zala, nemám zahrádku. Až já budu zahrádku mít salátku ti dám. Až já budu zahrádku mít salátku ti dám. Který bude nejpěknější, ten ti vyřezám. Který bude nejpěknější, ten ti vyřezám. Až ti budeš zahrádku mít, já už kmet budu. Až ti budeš zahrádku mít, já už kmet budu, to už holka šaláteček koušat nebudu. To už holka šaláteček koušat nebudu. To víš, dneska saláteček roste pomalu, to víš, dneska saláteček roste pomalu. Já ti ho pak dětku k